Menfaşi şidi dilimizi konuşamıyoruz. Engel koydular sünnete yanaşamıyoruz. Yüzümüz yok dostlara danışamıyoruz. Halimize senden medet ey yaradan. Halimize senden medet ey yaradan menfaşı şirdi dilimizi konuşamıyoruz. Engel koydular sünnete yanaşamıyoruz. Gözümüz yok dostlara danışamıyoruz. Halimize senden medet ey yaradan Halimize senden medet ey yaradan Düştük dünya denizine ıslandık Yalan diye şeytana yaslandık Tembellik girdi kalbe paslandık Halimize senden medet ey yaradan Halimize senden medet ey yaradan Düştük dünya denizine ıslandık yılan diye şeytana yaslandık Tembellik girdi kalbe paslandık Halimize senden medet ey yaradan Halimize senden medet ey yaradan Dağlar taşlar ağlamalı halimize Kimse ortak olmaz ve balimize Lütfeyle kuvvet ver mecalimize Halimize senden medet en yaradan Halimize senden medet en yaradan Dağlar taşlar ağlamalı halimize Kimse ortak olmaz زبالي ميزا لطفي لك واتفال والمجال ميزا حالي ميزا سندان مدد أي راضا حالي ميزا سندان مدد أي راضا